Imnibba mit-taħdita illi għadu kem kelli ma' Rebecca O'Neill illi eh, bdiet il-karriera tagħha eh, fir-rwol tal-kurazija eh, fil-Mużew tal-Istorja Naturali illi hemm f'Dublin fl-Irlanda għalkemm illum hija taħdem mal-Wikimedia Community Ireland ħassejt illi Ikun xieraq illi nimraħ illum fil-vjaġġ inċiklopediku tiegħi f'din il-parti tal-programm eh, fir-rwol tal-kuratur. Biex nifhem aħjar Ir-rwol tal-kuratur, kif inhuwa ppreżentat fil-Wikipedija, jiena għażilt illi nittraduċi eh, l-artiklu illi hemm bl-Ingliż fil-Wikipedija, eh, ġifieri curator, għal dak eh, imsejjaħ kuratur fil-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Ikolli ngħid li l-artiklu huwa interessanti fis-sens li tallimċi affarijiet li ma kontx naf fih, anke jekk ir-rwol ta' kuratur u għal xi ħaġa li huwa qrib ferm għall-ħidma professjonali tiegħi, li lin naturalment mix-xandir u anke forsi xi ftit li lin ukoll mill-irwol u rwoli aktar stretti li għandi fil-qasam akkademiku. Interessanti illi l-artiklu jeżisti diġà b'aktar minn 30 lingwa. U fost dawn il-lingwi, naturalment, il-lingwi prinċipali kollha illi tistenna parti l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Franċiż u x'nafjien, eh, jeżistu wkoll diversi lingwi oħra minn inħawi oħra ta' madwar id-dinja sew il-Vant Nofsani u l-Asja, il-Vant Imbiet, eh, kif ukoll anke eh, lingwi oħra illi forsi eh, huma aktar Ewropej imma mill-Ewropa tal-Vant. Issa dan l-artiklu jeżisti wkoll fil-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, illi ġi tradott eh, tajjeb jew ħażin minni. Jiena minix traduttur fil-verità u allura nħeġġeġ lilek illi qed tismani ngħid dan il-kliem issa biex jekk jidirlek illi dak illi għamilt jien fil-Wikipedija eh, fl-artiklu enċiklopediku dwar ir-rwol tal-kuratur, inti stess tista' tejjeb dan l-artiklu. U allura li se nagħmel se naqralkom fuq fuq mhux se naqra l-artiklu kollu għax l-artiklu huwa ferm itwal milli għandna ħin eh, allokat għad dispożizzjoni tagħna fil-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici, imma se naqra il-punti saljenti kif jgħidulhom mhux hekk. Eh, il-kuratur il-kelma hija ġejja mill-Latin minn kura illi tfisser tieħu ħsieb. Kuratur huwa manager jew sorveljant. Tradizzjonalment, kuratur jew kustodju ta' istituzzjonijiet ta' wirt kulturali, eżempju galleriji, mużew, librerija jew arkivju, huwa speċjalista tal-kontenut inkarigat mill-kollezzjonijiet tal-istituzzjoni u involut fl-interpretazzjoni ta' dan il-materjal, inkluż artifatti storiċi. Il-kuratur tradizzjonalment joħosib oġġetti tanġibli ta' xi tip. Xogħol artistiku, oġġetti kollezzjonabbli, oġġetti storiċi jew kollezzjonijiet xjentifiċi. Iktar reċentament bdew jitfaċċaw tipi ġodda ta' kuraturi kuraturi ta' oġġetti u kuraturi ta' data digitali, kif ukoll biokuraturi. U dina kienet l-introduzzjoni li insibu hawnhekk meta wieħed ifittex eh, f'din l-enċiklopedija online għal dak li huwa kuratur. Hello koll il-ritrat li hemm ma dan l-artiklu li huwa ritrat eh, li mur lura madwar mit-sena u eh, juri lil Emil Theodor li eh, kien kuratur fil-Mużew tal-Palazz tal-Bellarti fl-il mill-1912 sal-1937 hawnhekk u f'dan ir-ritratt jidher waqt rikostruzzjoni tal-gallerija iddedikata għal pitturi Spanjoli u Taljani eh, sentejn wara eh, it-tmim ta' l-Ewwel Gwerra Dinija. Allura, appuntu eh, eżatt mit-sena ilu. L-artiklu dwar il-kuratur fl-enċiklopedija online il-Wikipedia eh, insibu li għandu anke eh, erba taqsimiet. U dawn l-erba taqsimiet eh, għandhom dawn is-sottotitli. Għanna l-ewwel wieħed li huwa l-iskop tal-kurazzjoni, imbagħad insibu eh, taqsima dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-kuraturi, taqsim oħra tassew interessanti dwar il-kurazzjoni mill-komunità u fl-aħħar hemm ukoll Lista ta' referenzi u ħoloq esterni. Jiena se naqralkom parti minn kull waħda minn dawn it-tlet taqsimiet eh, minn l-erba ġifiri l-iskop tal-kurazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-kurazzjoni mill-komunità Anka biex eh, tieħdu idea tagħhom aktar minn kollox. Skump ta' kurazzjoni. F'organizzazzjonijiet iżgħar, kuratur jista' jkollu wkoll responsabilità għall-akwisti u anka għall-kura tal-kollezzjonijiet. Il-kuratur jieħu deċiżjonijiet dwar li ma oġġetti għandu jażel, jissorvelja u id-dokumentazzjoni tagħhom. Iwetta riċerka bbażata fuq il-kollezzjoni u l-istorja tagħha. Jipprovdi pakjar xira tal-arti meta din tiġi trasportata u jaqsam ir-riċerka mal-pubbliku u l-komunità permezz ta' wirjiet u pubblikazzjonijiet. F'mużewijiet żgħar ħafna bbażati fuq il-volontarjat bħal dawk ta' soċjetajiet storiċi lokali, kuratur jista' jkun l-uniku persuna imħalsa. U għonek naħseb illi tibdew anka tintebħu ir-rabta li hemm ma' dan ir-rwol u anka l-ħidma li ssir minn dawk li huma impjegati jekk mhux voluntiera ma' organizzazzjoni bħal mija il-Wikimedia jew il-Wikimedia Community Malta fil-kas ta' Malta, eh, kif kellna anka ċans nitkellmu. Sew issa għal diversi eh, sigħat ikolli ngħid f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. F'istituzzjonijiet akbar, il-funzjoni primarja tal-kuratur hija dik ta' speċjalista tas-suġġett. L-aspettattiva li hu jew hi se jwettqu riċerka oriġinali dwar oġġetti u jiggwidaw l-organizzazzjoni fil-ġbir tagħha. Istituzzjonijiet bħal dawn jista' jkollhom diversi kuraturi, kull wieħed assenjat lil żona ta' ġbir speċifika, eżempju kuratur ta' arti antika, kuratur ta' stampi u tpinġijiet, eċċetera u spiss joperaw taħt id-direzzjoni allura mbagħad ta' kuratur ewlieni. F'tali organizzazzjonijiet, il-kura fiżika tal-kollezzjoni tista' tkun sorveljata mill-managers tal-kollezzjonijiet tal-mużew jew mill-konservaturi tal-mużew bid-dokumentazzjoni u l-amministrazzjoni, bħal assigurazzjoni u self, immaniġġjati minn reġistratur jew amministratur. L-artiklu eh, ikompli hawnhekk billi jagħti l-eżempju ta' kif huma l-affarijiet fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti, eh, f'postijiet oħra u anke kif eh, fis-seklu 20 fanzi f'teknoloġija waslu għat-twessieħ fir-rwol tal-kuratur. Dan it-twessieħ sar suġġett ta' studju u riċerka akkademika. Jitkellem ukoll dwar x'inhuwa biokuratur u hemm ukoll aspetti oħra interessanti ta' eh, il-perspettiva fil-qasam tal-arti kontemporanja fejn it-titlu kuratur jidentifika persuna li tażel u spiss tinterpreta xogħlijiet tal-arti u allura hemm ukoll din il-ħaġa ta' l-artist anka bħala eh, kuratur. Wara li l-artiklu jelenka jkompli kif isiru l-affarijiet fl-Awstralja u f'New Zealand, fi Franza u anke f'postijiet oħra, ngħaddu għal taqsima dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ. Għalhekk insibu li l-kuraturi normalment ikollhom grad akademiku għoli fis-suġġett tagħhom. Tipikament, dottorat, jiġifieri PhD, jew grad ta' masters f'suġġett bħal l-istorja, l-arti, l-istorja tal-arti, l-arkeoloġija, l-antropoloġija jew il-klassiċi. Il-kuraturi huma wkoll mistennija li jikkontribwixxu fil-qasam akkademiku tagħhom, pereżempju billi jagħtu taħdidiet pubbliċi, jippubblikaw artikli jew jippreżentaw f'konferenzi akkademiċi speċjalizzati. Huwa importanti li l-kuraturi jkollhom għarfien attwali tas-suq tal-arti wkoll fil-qasam li fih huma esperti u jkunu jafu l-prattiċi etiċi kurrenti u liġijiet li jistgħu jkollhom impatt fuq l-organizzazzjoni tagħhom fil-proċess li jkabbru il-kollezzjonijiet tagħhom. Din it-taqsima eh, fl-artiklu enċiklopediku dwar il-kuratur tkompli billi tagħti diversi eżempji ta' fejn hemm eh, taħriġ għal kuraturi eh, fir-Renju Unit u anke f'pajjiżi oħra eh, madwar id-dinja. L-aħħar taqsima illi se nħarsu leha, u hija fil-fatt l-aħħar taqsima anka qabel referenzi u l-ħolo esterni eh, f'dan l-artiklu enċiklopediku dwar il-kuratur hija l-kurazzjoni mill-komunità li hija prattika interessanti u emerġenti hija prattika relattivament ġdida għalkemm fil-verità dina kif sa naraw issa hawnhekk li hawn miktub hija anke reazzjoni għal kif kienu l-affarijiet f'dan l-aħħar 150 sena li ngħidu hekk. Kurazzjoni mill-komunità, magħrufa wkoll bħala ko-kurazzjoni jew kurazzjoni pubblika, huwa moviment primarjament fil-mużewijiet tal-Istati Uniti u organizzazzjonijiet pubbliċi tal-istudji umanistiċi. L-għan hawnhekk huwa illi jinvolvu membri tal-komunità f'diversi proċessi kuratorjali, inkluż l-iżvilupp ta' wirjiet u programmazzjoni kulturali. Il-membri tal-komunità involuti fil-kurazzjoni mill-komunità x'aktarx mhumiex imħarġa bħala professjonisti tal-mużew, iżda għandhom interess personali f'proġetti kuratorjali partikolari. Il-kurazzjoni mill-komunità hija reazzjoni għal mudell ta' tagħlim ta' trasmissjoni tal-informazzjoni, hekk imsejħa, u proposta mis-seklu 19, fejn il-mużewijiet kienu meqjusa bħala sors ta' l-arfin tal-esperti u rwol tal-viżitaturi u għabis li jirċievu din il-kapaċità tal-esperti. Il-kurazzjoni mill-komunità ma tfittix li twarrab l-esperti. iżda li twessa definizzjonijiet ta' għarfien esperti biex tinkludi dawk li jissejħu oqsma usa ta' esperjenza illi l-viżitaturi iġibu fil-mużewijiet. Jena najt għalija, dan l-artiklu hemm anka fejn jiġi eh, imkabbar eh, u hemm ferm aktar x'wieħed jista' jgħid dwar ir-rwol tal-kuratur. Imma eh, naħseb illi anke bħala bidu jew nkella bħala introduzzjoni ġenerika għar-rwol ta' kuratur u artiklu xira jina. Ma dejjax naqraħ bl-Ingliż, Eh, wis anqas ma dejat niddedika ammont ta' ħin biex nittraduċih għal-Malti u t-tama tiegħi hija illi inti Iva int li qed tismani li li bħalissa nitkellem tfittex dan l-artiklu fil-Wikipedija b'mod partikolari jekk inti kuratur jew tinteressak il-kurazija u tara kif jista' jittejjeb dan l-artiklu. Dan l-artiklu jista' jittejjeb mhux biss fil-verżjoni bil-Malti fil-Wikipedija li hija l-Wikipedia bil-Malti, imma wkoll fil-Wikipedia bl-Ingliż, fil-Wikipedia bil-Ġermaniż bl-Ispanjol, bit-Taljan, bit-Franċiż, b'tant lingwi oħra, inkluż pereżempju ir-Russu, hm, l-Olandiż, in-Norveġiż, it-Tork, jew kella ners. Ma jistax jonqos ukoll li sibuh Ċiniż, Ġappuniż, bil-Korean.